paroliga exerzo. Mi desiras presenti al vi hodiau ne facilan lecioneton, cion mi jus ocasigis al miai geclubanoi, por havi causon iom interparoli pri concreta temo. Gi estis successa, char gi spronis la ceestantoin al intensa pensado, Samtempe gi donis al ili la occasion gaini contenton, char la nivelo por ciui estis giusta. Quelcai el ili ne nur suffice flue construis siain respondoin, sed ancau completigis ilin per aldonai commentoi. En la exerzo ripetigas quelcai simile sonantai nocioi, kio iom malfaciligas la iluzie simplan taskon. almeno prononce. Krome gi enhavas kelkain bazain grammaticain strukturoin, kiuin oni devas korekte apliki respondante la sequantain poste demandoin. Mi povas certigi vin, ke ni giois la amusan vortludon cae rideto gastis ofte sur niai visagioi, cae ec nemal ofte tondra rido, char cio postulis celcan concentrigion. Mi menciu, ke ni havis la textoin antau la oculoi. Eble vi ancau decidos profiti la materialon dum viei convenoi? Jen la texto pri la suno, luno, tero, cae la sun sistemo. Dum la tago, la suno brilas sur la cielo. Gi donas la lumon cae la varmon. Ciam gi brilas, sur la tero estas hele cae varme nocte la suno mancas, cae tiam sur tere estas malhele. Ciam brilas la luno, la nocto farigas pli hela. Sed la luno ne donas la varmon same ciel la suno. La suno mem estas varma. Gi ardas, en grandega temperaturo. Dume la luno mem ne estas varma kiel la suno. La luno prenas sian lumon de la suno. Tial la suno lumas, cae la luno spegulas gian lumon. La suno estas stelo. La suno estas pli ol quarcent oble pli granda ol la luno. La suno lumas, cae ardante varmigas la teron. La luno ne estas stelo, sed ciel obiecto. La luno lumas, sed ne varmigas la teron la luno estas la satelito de la tero. La satelito rond iras circa la tero. Cai la tero estas planedo. Sed la luno ne estas planedo kiel la tero. Ciu planedo circa iras iun stelon. La tero circau iras la sunon. Sed la Tero ne estas la centro de nia planed sistemo. Gia centro estas la Suno. La Suno, Luno cae Tero appartenas al la Sun sistemo. Kai nun mi proponas al vi sub igi al malgranda exameno. Bonvolu rigardi la filmeton al crocitan al la son articolo. Vi trovos tie demandoin, kai se vi capablas respondi tui cijun lauvican, viai concentrigio kai memor capablo estas en ordo. Kai vi povas attribui al vi tre bonan noton. Ali case vi devas rigardi la texton, kie certe ciui respondoi trovigas. Mi desiras al vi succeson.